casi que no tengo que ponerme hoy. Pero quedaste bella, amiga. Yo la verdad estoy lista para hoy. Claro, con calma, que lo que pasó la otra vez. Ey, siempre si digo que no va a pasar nada, es porque todo va a estar bien. A menos que hoy encuentre el amor de mi vida. No sé. Dímelo, Osu. Hello. Mala mía, mi bro, estoy camino. Sí, te estoy esperando. Tranquilo, tranquilo, yo estoy ahora, mi bro. está en la disco ya? Sí, sí, estoy aquí esperando los anillos. Tú sabes que yo me caso mañana y si no llega ya tú sabes lo que te va a pasar. No, chico, tranquilo, yo voy para allá ahora, no te preocupes. Ok. Carol G. G. G. I'll be on the drums. Salgo en la noche en busca de caserío porque a mí lo que me gusta es el pare, pare latinos estamos locos pa' eso Con par de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello Porque no te tomas conmigo esa botella Hello, hello, hello echar su mano para conocerlo y me Yo quiero que te olvides y que te ponga pa' mí. Mamacita como tú yo no le he visto por ahí tan chula. Colombiana su figura. Cuando yo me siento enfermo, tus besitos me curan. No lo pienses, vámonos en viaje. Que tú pa' provocarme te pones traje. Prendemos un habano pa' que te relaje. Y sube la música, el volumen no lo bajes Lo que bailo con ella. Sus pasito me gusta, su movimiento hace que me luzcan. Sabe lo que quiero y me pide ya que la calore queremos pero sin amor. A decirle hello, hello, hello. es echar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. Porque no te tomas conmigo esa botella. Hello, hello, hello. echar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. Porque no te tomas conmigo esa botella. Y que rápidamente me tome por el brazo. Que me haga la mirada matadora para escaparnos. Que quiera que yo me lo lleve en la la Habana Mientras escuchamos music no fumamos una habana ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos Ven y dime si tú quieres ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses, vamos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relajes Sube la música, el volumen no lo ir. Y no lo pienses, vamos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un abano pa' que te relaje Y sube la música, el volumen no lo va A decirle hello, hello, hello echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello Porque no te toma conmigo esa botella esa botella. Hello, hello, hello. Estrechar su mano para conocerlo y me diga. Hello, hello, hello. Porque no te toman conmigo esa botella. Hello, Oshuna. El negrito